Una setmana de passió, una setmana santa, a Lyon, en vas de fer el que passava fa algun temps, que es paralitzava tot, que no hi havia activitat esportiva, ha hagut més activitat que mai, dos jornades de Liga per falta d'una o de ninguna, i eh, tot el que ha significat la presència d'aquest turisme esportiu que any darrere any ens acompanyen Setmana Santa, des de la Volta Eivissa Mountain Bike, que ha reunit prop de 1.000 ciclistes, a la ruta de la sala en 170 embarcacions, amb activitats de concentracions a Formentera, activitats de bàsquet, futbol, eh, a la nostra illa, bon, en definitiva, esport en general, molt en quantitat i en molt de nivell. Algun que altre incident que, que s'ha produït també per eh, actituds, diríem, no recomanables, però això gairebé no, no en parlarem perquè no val la pena. Parlarem de resultats, parlarem de la penya que ja està classificada per play-off descens a segona divisió B i parlarem d'un resultat que s'ha dat avui, el del Formentera en el camp del Corerense, el Formentera ha guanyat i això significa un pas ja quasi definitiu cap als play-offs. Saludem ja els nostres companys de tertúlia, Tolo Dardé, benvingut, com estàs? Estupendo. Sergio Tortosa. Muy bien, buenas tardes. Sí, eh, sí? viendo ahí este San Rafel. Sí. Juanito Riera, ¿cómo va? Muy bien. Sí? He acabat escuinat. Escuinat, boníssim, no? L'he acabat, cada año. Champions, ¿cómo estás? <laughs> Champions League masiva. ¿Abierto ya Malibú o no? Malibú está abierto eh, y espero desde aquí ya a toda Ibiza entera un exitazo a todos los negocios, que a más de uno le hace falta y que venga un verano con trabajo para todo el mundo, pues salud y Cordero de Dios, que sea de verdad. Pues a ver si alguien se acuerda de nosotros, que hacemos mucha publicidad. Y Oye, después... perdona, eh, en Malibu tenéis. Ah, no, Malibu sí, Malibu siempre, siempre es verdad, Cumple es verdad. y cumplirá. Tony Sino, ¿cómo estás, campeón? Muy ¿Sí? Enhorabuena, Tony. Tenemos que ir a la calle, o van a fer una calle. <laughs> Molt bé, anem en, en els resultats d'aquest cap de setmana, que han set tants i tan variats. Començarem pels dijous. Els dijous hi va un derbi, es van enfrontar el Formatera i el Sant Rafel. La veritat és que, bueno, al final va guanyar el Formentera, dos, eh, bueno, pues, dos gols a un davant d'un Sant Rafael amb un partit molt igualat i allà on el Formentera se els tres punts. El problema és que el Sant Rafael no va sumar, tampoc ha sumat aquest cap de setmana. Bé, mm, les dificultats són cada vegada més importants. La penya que guanyava davant del Campos per dos gols a zero, una victòria que suposa per la penya la classificació matemàtica ja pels play-off, ja no hi ha que patir. En Mario ja ho ha aconseguit, la penya també, Santa Eulària també, tenen equip una temporada més a play-off i la veritat és que si tot segueix rodant com està rodant aquesta temporada, no pot fallar. Enguany el, la penya té de pujar a segona B. Bé, com dèiem, hi va partir també aquest, eh, dissabte, aquest dissabte, diumenge i dilluns, perquè avui, com dèiem, el Formentera ha jugat, aprofitant que en alguns indrets de ses illes era festa avui dilluns, i el Formentera ha guanyat per dos gols a cinc davant del Corerens, equip d'escoll. La veritat és que pareixia que podia posar amb alguna dificultat amb un Formentera que en un principi ha vist com de repent guanyava per 0-3 i eh, s'acostava al Collerense en el marcador, però finalment el Formentera s'ha destapat, victòria clara i, com dèiem al principi, un pas endavant molt important cap als play-off. El Sant Rafel, que ha empatat 2 a 2 davant del Benissalem, amb un arbitratge absolutament impresentable una vegada més, amb un president que ja s'està preguntant si volen o no volen el Sant Rafael a la tercera divisió, amb un entrenador que avui hagués pogut estar aquí però no ha pogut ser, es dilluns que ve mos contarà totes les seves peripècies en aquestes darreres jornades amb Vicente Román dilluns estirant aquest programa. I la penya, que ja apareix, que de repent ja mos hem relaxat, ja estan classificats, ara lo, lo important és, eh, doncs és playoff. 2 a 1 va perdre ahir davant del Mercadal, un molt bon equip, el Mercadal, un dels equips que aquesta temporada pues, doncs, no han fet del tot malament. Bé, eh, això en quant a, eh, diríem, en línia general, el més important, i hem destacat també abans, Eh, la qüestió referida en aquesta ruta de Sassal, en aquesta volta ciclista a Eivissa, però avui volíem centrar-nos també especialment cap a un èxit sense pal·liatius, un club que està duguent el nom d'Eivissa per tot, un club que ha estat i està a la màxima categoria del voleibol nacional i és el club que dirigeix tècnicament Antoni Gino des de fa moltes temporades, any darrere any ens estava dant més sorpreses, jo no sé on està el límit. El límit, el millor, Toni, és guanyar la lliga. Seria el límit ja, no, el màxim. No? Seria una passa important. Seria una passada, no? <laughs> Una passada. una passada. Una passada. La veritat és que enguany no l'heu guanyat, la lliga, la Superliga de voleibol, però heu dat guerra. Sí. I tu deies que us van convidar a un ball, o millor dit, van anar a un ball que no estàveu convidats, no? Que no estàveu convidats. frase, no? Sí. Un ball que no estàveu convidats. Bona, fra bona frase. Bona frase, sí M'ho s'han aturat a la porta, sí. I, i bueno, eh, vareu arribar eh, a la meitat del ball, diríem, no? <laughs> A la meitat, no vareu acabar el ball, però mm, la veritat és que va sortir molt bé, no? Sí. Eh, temporada estem, redona. M'ha encantat, sí. sí, sí era, l'objectiu principal era entrar entre els quatre primers i encara hem fet una passa endavant i hem, hem acabat tercer de, de, de Lliga i, i plantar encara a tot un Unicaja Almeria que, que no se pensava eh, disputar quatre, quatre partits en, contra altre. no? Sí. I, i tres d'ells molt bons, que un, el primer de tot, el més difícil, eh, fora de casa, eh, a Almeria, lo, vam lo guanyar, el segon lo vam perdre, per, jo crec, per, per cansanci, el tercer va ser el pitjor partit nostre davant tota l'afició, eh, que estava el pavelló sí, ple i, i ho sentim molt. I el quart partit de, de diumenge va tornar a ser un gran partit que podria haver estat cap a qualsevol. No? Eh, és el vigent campió de Lliga, vigent campió de Copa del Rei, eh, una gran plantilla, tots professionals i encantat de, de veure estar allí prop i, i quasi, quasi, no? Però bueno. Un equip que, que surt bàsicament de, bueno, pues, d'especular, no? de si ara se'n van uns i tenen que venir uns altres, si tenim eh, jugadors que tenim de casa però que no sabrem si podran cobrar. Eh, la eh, temporada eh, es va començar amb aquesta situació també de si es cobrarien sí. les subvencions. Si per tant eh, sa cosa podria tirar endavant, no? i de repent heu fet la millor temporada de la història, sense mm. cap dubte, heu arribat a la final de la Copa del Rei, heu arribat a la, en el playoff final de, de, del títol de Liga, eh, un equip humil, amb un club humil, amb un entrenador humil, amb uns jugadors humils, amb molt poca referència, diríem, de jugadors de, de, de, de, de categoria, diguéssim, econòmica, no? Eh, on està el secret? secret de poder fer tantes coses bé no, en eh, tan poc. Jo crec que, que, que en principi eh, els objectius, eh, el projecte d'any de, de, de, de any, darrer any, és, és bastant realista, eh, ho intentem eh, ajustar i corregir eh, eh, quan estem dins la temporada, si és necessari ajustar cap amunt o cap a baix, però sempre intentant fer un, uns objectius al qual podem arribar. No? I crec que el secret està per aquí. Eh, mai en la vida hem, hem intentat vendre una cosa que no som capaços d'alcançar. Mai hem dit que seríem camp campions de Lliga, mai hem dit que, que seríem un equip que, que, que patiríem en tots els camps, Pues que mai heu dit que seríeu quarts, ni tercers, ni segons, mai eh, No, eh, que seríeu un equipo de Superliga. Eh, no, sí, el año pasado sí que era la y en wine eh, havíem dit que, que el playoff. Era... pero yo, fíjate tú, que me hace gracia a mí esto. Primero porque todos los que estamos aquí te alabamos y alabamos a todos los chicos del ciudad por vuestro trabajo y vuestra humildad. Pero tú sabes que a mí me llama mucha gente por mis amistades y se piensan que el Ushuaia es un equipo de millonarios. Pues perdona, de aquí le mando un abrazo a todo lo que Ushuaia, a la familia de Matute. Pero todo el mundo me dice, David, el Ushuaia es el Ushuaia famoso. Te digo, el Ushuaia está más tieso que los zapatos de Tarzán. <laughs> Quiere decir que tú te has enfrentado a una Almería que todos son profesionales y tú eres un equipo de chicos honrados, trabajadores, humildes, empezando por su entrenador, y casi dar la campana. Por lo tanto, todo lo que hagas y hayas hecho ya, me quito el sombrero, Tonillino. No, la verdad es que, que, tenemos que decir que, hay una parte muy profesional, que son cinco o seis chicos que viven como los de Unicaja, como acaban de decir, como los de Teruel, pero es verdad también que la mitad de la plantilla es totalmente iricenca y, y que tienen que dejar su trabajo de 8 o 10 horas diarias para, para venir a, a entrenar y cumplen y siguen y no se quejan. Y bueno, yo creo que, que, nos queremos bien en ese sentido, el, el club trabaja y, nos arropa muchísimo y la afición lo, lo, ha entendido así y nos sigue bastante, ¿no? Y cada vez más. Y bueno, en, esa comunión creo que, que, la gente que va viniendo al club se va sintiendo a gusto eh, y algunos jugadores de ellos como, como el caso de, Xavi Folguera que, ha venido este año, Nicolás Ronchi, yo creo que, están teniendo rendimientos que no lo han tenido en sus equipos, que se sienten a gusto. Pero es el trabajo tuyo, Tony, psicológicamente cómo prepara un 50% que son profesionales y el otro 50% que se adaptan a los profesionales. Y en nombre Luis Ushuaia es lo que te digo, la gente piensa que tienen los chicos esos contratos millonarios y lo ha llevado con humildad y con profesionalidad. Por lo tanto, todos los que estamos aquí hemos alabado no el trabajo tuyo, sino de todo el colectivo. Sí. Que un equipo casi modesto, figúrate lo que había hecho por Ibiza y por el trabajo del voleibol. Yo es que no tengo nada más que decirte que chapó. Muchas gracias. Muchas gracias. Toni, eh, competició ha Sí. Eh, no? perquè mm, si ens eh, centram únicament a la parcel·la esportiva, eh, el tema dels torrons, però és que cauen malament, no?, cada mm. any, no? perquè entrem en una, en una crisi, no?, arriba desembre, arriba Nadal, sí. Mm. llavors passa Reis, i, i tornem a la competició i mos costa, no? Sí. Eh, L'equip partia de segon lloc, varen baixar a sí. sisè, llavors per remuntar fins al tercer, tot el que vàreu haver de treballar, no? Eh, però això és lògic, no? Dins d'un sí. club que es professionalisme es centra únicament en aquests 4 o 5 jugadors que venen de fora i que es dediquen a això, es resta, molts en aquesta època no havíeu cobrat, no sabíeu si cobraríeu, ja, ja. Eh, i sa feina, sa esportivitat, eh, ses ganes, ses punt d'honor, diguéssim, Sí, el vàreu eh, mantenir tots, eh? sí, independentment crec, de les situacions eh, que es creassin. No? Eh, primer, el eh, eh, lo que no es negocia mai és, l'actitud actitud de, de, de feina que, que, que ha l'equip és de professionals, sí? sí, aquí sí. I l'altre que hem dit i que hem parlat eh, diverses vegades que el calendari d'enguany era, era complicat l'inici de, de l'anada i l'inici de la tornada. Per tant, els quatre primers partits eren més durs de tots i per tant començàvem malament i, i tornaren a començar eh, sa tornada a, a Nadal, a, la sa tornada de Nadal, de la mateixa manera. Per tant, eh, t'entren dubtes, diu, ah, estarem aquí, eh, se mos escapa el playoff, però bueno, eh, l'equip eh, ha tornat a jugar bé, eh, s'han trobat molt bé els jugadors, físicament hem tingut molta sort, també hem de dir-ho, les, les lesions ens han respectat fins a la fi, eh, que el central més gros nostre, Fidalgo, a darrer partit, a, a darrer cap de setmana es va lesionar no, no. justament aquí a casa. I entrenant. Una, I entrenant, no? Oh, dos dies abans de, dels dos partits final, però durant tota la lliga vam tenir un, un equip bastant bé en la part, eh, diguem, mèdica. Mm eh, està parlant de l'equip, de l'èxit, de s'equip, d'arribar a objectius que probablement per ningú club d'Eivissa eh, poden ser imaginables, no? Mm. Eh, que han estat, clubs que han estat en el professionalisme, semiprofessionals, mm. no han aconseguit mai els èxits que heu aconseguit d'altres, no? Però tu, dins eh, la eh, teua dedicació, de la teua il·lusió, dus dues temporades sent el millor entrenador de la Superliga, nombrat per els teus companys, eh, bueno, això tampoc és fàcil, no? Eh, quan un es preguntava, bueno, li serà gros això a Antoni? No? Mm <laughs> no? Li, no? Tothom deia, bueno, Antoni, bé, clar, de sa, de sa autonòmica, de jugar i entrenar en els lots d'aquí, no? de Joan 23, no? <laughs> Superliga, uf, un entrenador d'aquí podrà fer-ho? Bueno, no, no tan sols ho has pogut fer, sinó que has set el millor entrenador dos temporades consecutives. Això a tu m'imagino que t'ompli de satisfacció també. No? Sí, molt. I, no, no, jo no sé què més dir, ¿no? però... <laughs> No, és que, eh, que, que eh, tienes una pinta. No. que parece que te han destituido. <laughs> No, no, però és que, que torno a dir, jo no sé els paràmetres que es fan servir per a aquestes coses. Jo mai m'he cregut massa perquè no, no pot treballar per això, per aquest títol, perquè no, no te dona contractes milionaris de, de, de soviètics, perquè si, si no ja, ja ho faríem millor. Eh, jo crec que bueno, estan premiant eh, tota una labor des de club, que jo sempre dic, no és a, a, a, als entrenadors. Jo crec que estan premiant... algú hi deu bé, eh? Algú hi deu bé, algú fas, sí. no? Perquè et premin a tu també, no? El club, evidentment, clar que sí, que fa una bona, eh, una bona labor, està demostrada, però Toni, eh, vull dir que eh, està allí eh, en el moment, a sa banda, dirigint, sapiguent el que has de, has de fer en moments determinats, equivocant-te, però a la vegada també certant moltes vegades, no? Gestionar, que és superimportant. Ah, tot això no? sí, però té un valor, eh? Però he de dir que, que me lo posen molt fàcil el eh, club perquè donen aquestes eines per poder fer, no? I jo no sé si un, un altre equip, eh, si jo estigués en un altre equip, no? Si, no sé, a l'Andorra o a, diguem, a, a Madrid jo, jo crec que no, no em passaria això perquè l'estructura que hem creat no és que sigui modèlica ni, ni la millor de totes, tot és millorable i esperem que millorem en el futur. Sí, perquè però, però és, eh, és, però... Eh, eh, una vegada que això es, es produeix, una vegada que això passa, eh, fa pensar no? que en algun moment determinat t'han tocat campanates, no? Vull dir, algú de Teruel o d'Almeria o d'Andorra o de Madrid Antoni Tony això de, venir de Joan 23, deixeu... Vol venir no, cap aquí. aquí, que, que, som, que, Eh, que tiro de la manta, eh? Eh, eh? eh? Que tiro de la manta esta tarde, eh? de trobar un, buen representante. <laughs> cuidado, cuidado. No, pero lo que sí te digo es que cuando a ti te dan un premio de esos, yo estoy seguro que con tu humildad miras para el frente para ver a tus chicos diciendo, a ellos les pertenece más que a mí. No, conociéndote, eso, vamos. Me, ellos son los que me salvan el culo. Eh, no, ya, ja, ja. I jo crec que, que jo que realment des de fa uns anys que te conec són un poc admirador teu, un bon admirador. Ah, per la teva feina tot, que fas i, per, i com ell diu, la teva humildat i tal, jo crec que tu tens un percentatge molt important. Claro, claro. I això, tu això és d'admirar. Perdona, perdona, perdona, però també has dit una cosa molt important, que és una comunió. Sí. I jo crec que això tu ho has sabut reconèixer. Ahir la va passar. L'entrenador, si no estan rescolzat per una junta directiva sèria i treballadora i per un grup de gent en què no siguin la meitat professionals, altres no ho siguin, que s'entreguin, sí. és molt difícil per un poder fer una feina, tu, tu, una tasca com has fet tu. No està molt ofertes, Toni? No està molt ofertes? Eh? Toni, no diga no. la veritat. No. Toni, que tiro de la manta, eh? No està molt ofertes. No. Tu saps el que li passa a Toni? Jo, ell eh, sabe, yo siempre he dicho que el entrenador de los veteranos de la Peña Deportiva siempre será Tolo Dardé, pero en este caso me corresponde a mí hace ya 15 o 20 años. Y nosotros tuvimos un equipo de fútbol siempre ¿eh? durante, ocho años y hemos levantado todas las copas del mundo. Pero te voy a contar una anécdota. Yo me cansé y me fui. Y Muriana y Josas, Muriana y Yosas, mi presi, Fíjate, si yo tenía peso en ese equipo, que me fui yo, desapareció el equipo. Pues a ti te va a pasar igual en Ushuaia. Pues por lo tanto no te vayas nunca. Esperem, esperem que no. Que, que, de totes que... maneres sí que eh, un pot pensar, la eh, feina serveix per alguna no? perquè aquesta temporada els juvenils han fet campió de Balears, uh mhm. -huh eh, eh això significa que, que, que a pesar de que es voli no és un dels, dels esports majoritaris, ni molt menys, sí. a Eivissa no, però que vosaltres aneu, aneu creant ja eh, llavor, no?, que es diu, ja, ja aneu sí. sembrant. Eh? Sí, amb tota la dificultat que conlleva això. Eh, eh, hem de dir que la població vicenca és massa curta per, per, per esport de, de col·lectius, o sigui, ho sabem, no? el futbol, el bàsquet, el handball, Eh, I per l'altra banda, eh, té, té, molt, té molt d'èxit eh, els, els esports eh, individuals, ho sabem, i, i, i, i s'hi arriba més llum i més ràpid. Mm. Per tant, eh, aquí tenim un doble problema. Per una, per una banda això i per l'altra banda que, que seguim, eh, jo, jo ho dic cada vegada i ho sent molt, eh, Baleares acaba a, a, a la Bahia de Palma, no? O sigui, eh, nosaltres no, no pintam res en Balears. I, i, <laughs> Gràcies, Toni. <laughs> I no pinta el futbol i no pinta el voleibol, menys. Eh, eh, tot el voleibol de Balears està a Mallorca i, i nosaltres no jugant no, contra perdona, ningú. No, perdona, i el futbol, i, treure... i el tennis, i la federació... <laughs> entrar un equip de, de, de, de juvenils, que és el campió de Balears, eh, té molt de, de, de, molt de, mèrit, de mèrit. Molt de mèrit. Ara se'n van a, a Campionat d'Espanya, a, ja ho diré, a Extremadura, a Badajoz, 5 dies, 500 euros a pagar-se tots ells i és molt dur. Això està bé. Però, eh, I, i està, jo pateix més per això, perquè està el meu fill jugant aquí, que, que nuestro equipo de primera División. m'entens? Eh, primera División, sí, últimas diarias, todo tot polit, eh, pero Si no reforcen la base... si no, si no No complicado, complicado. Pero la base es para todos los equipos, no, sea voleibol, sea no, si vemos, sea fútbol. Si vemos que realmente... Aquí no Es como la educación. En eh, la educación vemos que lo que menos invierten los políticos es en educación y donde más para tener a, lo a largo de tiempo gente que estén preparada y, que las empresas pues estén lo mejor preparadas. A mí me gustaría destacar el trabajo de Tony Hino porque no es fácil, no, no es fácil y, es un ejemplo para todos los entrenadores en cualquier deporte. ¿no? Yo creo que tenemos que aprender, yo como entrenador, el escucharlo, el, cómo, la humildad que tiene de conseguir éxito y éxito y éxito, y, desde Madrid darle el, premio a, a, dos años consecutivos ser el mejor entrenador. Eh, y una de las cosas que me llama de la atención no es fácil de manejar y gestionar, que eso tiene que servir para todos los entrenadores. Cuando vemos que hay entrenadores que se quejan que tienen un tremendo eh, presupuesto en cualquier tipo de deporte que lo vemos aquí en la isla, y saber manejar como un equipo profesional o, jugadores profesionales y como chicos que no son profesionales manejar, que eso no es fácil en un vestuario porque eh, alimentar, mantener la tensión, mantener la concentración, trabajar y es duro, me consta que son muchas horas de entreno eso de admirar y de destacar. Y, es un ejemplo para, para, todos los deportistas y, para todos los entrenadores. Felicidades de mi parte, Tony. Y, yo creo, pienso que, aunque él diga que no, él tiene mucha parte de culpa de, llevar donde está llevando el Ushuaia, incluido evidentemente todo su, cuerpo técnico, su junta directiva, su presidente, que cada vez le está dando un toque más de calidad, pero al final ese, ese toque de calidad o esa punta o, ese, o, esa, o esa guinda en el pastel pero eso por eso, en el ojo de los presidentes champions, eh, pero ¿te gusta el media para vivir? Hace un clima bonito, ¿no? <laughs> sí, está eh, muy bien. Está bonito, parece Ibiza, se Muy bien. que en mi tierra es bonito. ¿no? es de Almería, ¿eh? no, te lo digo porque te gusta, ¿no? A lo un día de estos te invitan a un café. Una volta sentí, en, en Gino, que no, no l'alabam ya la lavamos cada, cada día... però ell és un professor, ell és un mestre. Entre, to, entre, entre tot... Abans de res és mestre. Entre tot és mestre i professor. I comença a, a ensenyar, perquè ell, de fet, fa això. Sí. Primer ensenya i després, com que és un tio que li agrada competir, doncs transmiteix tots aquests valors que té ell, perquè encara que ell és veritat que és molt humil, ell té molts de valors, i els, els, els transmiteix cap a, cap a l'equip i l'equip, com que veuen qui és ell, pues, mengen Bé. tot i ho posen en pràctica. Però el professor és el que posa, el que dona les lliçons cada dia. Tony Ginos, que tu mereixes tot, ¿eh? Oye, no, te están no, No, tot lo que están diciendo No, más. Eh, invítanos a cenar porque no veus com sí. te ponemos en esta tertulia. Jo crec que no, no podré estar a l'altura. altura, la verdad. Tony, eh, acabat la temporada. Sí ha arribat un moment de relaxar-se una mica, no? A més, ara no tens escola, ha arribat Setmana Santa, encara teniu aquesta setmaneta, no?, per davant. Sí. Mm, moment de pensar, no? M'imagino, pensar en el seu futur, sí. pensar què farem la temporada que ve, què faràs tu, mm. què faràs equip, mm. qui, amb quins jugadors comptareu... Sí, sí, sí. Com està tot això? Eh... I tu segueixes? Eh... No ho sé. Pues no encara... Depèn de tu o depèn de, del club? Eh, depèn de diversos factors. Eh, jo crec que eh, es, el projecte eh, s'ha de trobar quan, quan abans millor, eh, perquè quan parlam de projecte sembla molt simple, molt... Ah, mira, un projecte, se diu i ja està. No, s'ha de posar un objectiu, s'ha de veure com se compleix eh, aquest objectiu. Eh, hem de, de dar una passa endavant de lo que hem fet fins ara, no de resultat, no sé si de quedar tercer, de quedar segon, de quedar primer, sinó que amb aquest model encara ens quedem curts i els que pateixen són sempre els mateixos, sí? els, els no professionals, el, el, la resta del club, la categoria inferior, el, el cos d'entrenador, la directiva... Eh, hi, ha, hi ha un punt que, que encara no ho trobam i que no sé com podem fer-ho, que, que jo sé que, que és ja, ja cansam de dir-ho tants, però el tema econòmic no arriba, no arriba, no arriba. Mm. I ningú se'l creu, però a dia d'avui, no. a dia d'avui, acabat eh, la competició, eh, play-off i tot, no sabem el que en vindrà de govern, que és un patrocinador. Això és la subvenció que correspon a la temporada que ha acabat. D'aquesta temporada present. I nosaltres tenim complit els objectius, tenim, ja hem, ja hem quedat amb els jugadors, ja hem complit amb, amb quasi tot eh, el, el cos de jugador, la plantilla, i no compleix el principal aval nostre, que és eh, el govern, no compleix. No, és que està, està eh. en una piedra a 58 metres de profunditat. Habrá que mandar un buzo que lo saque. Ja, ja. Madre I, mía, I, y eh. aquí, per aquí se'n va tota l'energia, no? I, i any darrere. És a dir, tu perquè, el quan... que demanaries que hi hagués que sentassin les eh, eh, bases, fonaments econòmics necessaris per d'un davant un projecte que ja sabeu quin és, però que li falta una pata que no acaba de, de trobar-se, no? Sí, sí. I siga patrocinadors oficials, siga patrocinadors privats, siguen el que siga, però si això no existeix no, no podeu seguir progressant, no? No, eh, eh és clar que, que, que nosaltres hem posat com prioritat eh, complir les coses més importants, com, com, com és tenir aquesta plantilla al dia i tot el més, però hi ha més coses i, i, i un no, no passa hores perquè sí, eh, gratuïtament. Eh, mm. eh, tot té un, un, sí, eh, un preu, un, eh, tot val, eh, tu no pots patir per entrar a playoff. off Tu, eh, No, no arribem al cinquè partit. No, no, si teníamos que tornar a Dimecre, y i con Fame. fem? Un dimecres a Almería, que has de un Dimars, has de jugar dimecres y has de tornar dijous. Eh, ahora Y ahora que si no que que Y estamos a playoff pel títol. A, a una pasa. una, Que... eso, y, crema, y sabe, el primer que es crema, ¿quién es? Eh, primero el, el presidente, después el costo de entrada. Porque és, eh, és clar que per més que es senta bé el jugador que ve de fora, eh, professional, també escolta, també m'escolta jo esa mala llet, no? de dir, eh, clar. no arribam, no arribam, i tu pressiones el jugador perquè jugui, perquè entreni bé, però per l'altra banda no funcionen les coses. No? Eh, per tant, eh, l'escaparat està. Eh, a la hora de, de pedir rendiment, a la hora de pedir de un, un sacrifici, aunque te lo dan los jugadores, pero si no saber sí, contar... Tenim i... una estructura, tenim una base, ah. tenim ah. un projecte, tenim la gent que pot donar endavant aquest projecte, no tenim el més important, el que més falta fa perquè això avanci, no? que és els recursos econòmics. No? Perquè la gent ve, tu, sí, sí. tenim una mitjana 300-400 persones, que un podria dir, ah, voldríem que vinguessin 1.500, bueno, sí, però estem... Ja arribarà el millor, sí. Jo crec que després de, de, de, de Teruel som nosaltres, Eh, que, es, que més, és que és més gent ven a, a veure-us. Sí, sí, sí, I davant d'Unicaja, davant d'equips de, que, que duen molts anys aquí a, a la Lliga, no? I som un, ja som una referència a la Lliga i, i jo crec que aquest premi que parlàvem abans de millor entrenador i tot això, jo crec que es donen al club per tot això, no? I, i, bueno, i seria molt trist que, que, que, que igual en un mes, perquè aquí hi ha un mes hem de saber si, si continuem, no? que, que hauríem de dir... Eh, però és clar, la qüestió és que a lo millor dins un mes o dins 15 dies o 20 dies sabreu la subvenció que els hi correspon de la temporada que han acabat. Exacte, que hem no? acabat. I que ja no sabrà I torna amb a patir. què comptaran de cara a la temporada que ve. No? Jo penso, Toni, que tot això el que va és minant, minant. directius sí. que any, un any fan un sacrifici i van i tal, però arriba un moment que diuen... Sí, sí. sí. Por Eso, algún político gordo que le corresponde todas estas cosas, llamar al buzo, cuando se ponen las fotitos, pues le tienes que decir, vete a buscar el buzo. Eh? Vete a buscar el buzo. Ya no hablando más de, dels polítics, que tenen la responsabilidad y probablemente i probablement també les O del gobierno, o de qui le no, Pero Però, bueno, aquí es manegen molts de duros, eh? <laughs> Es manegen de duros. Eh, a nivel institucional hi ha que hay, pero a nivel empresarial, es manegen molts de sous. I aquest club té un recolzament de patrocinadors mm. que, que al final no sé sous que donen, no? però probablement som més pocs des que realment representa el que ells fan. No? Mm. I eh, aquesta és una qüestió també bueno, que... Però hi ha, un, de... hi ha un problema aquí, eh, que per jo eh, eh és, és el que està eh, mostrant eh, el patrocinador oficial, diguem, eh, les institucions oficials. Sí. Si l'institució oficial més important, que és el govern, està dient jo no, no, no compleix, no, no puc. Ja, no complo, no, no, no, no arribo, eh, ja veurem, ja veurem quan, quan te dono. Eh, el patrocinador privat diu, si, si aquest no, no posa te, ja, ja, ja t'ho donaré jo quan me doni la gana, dic jo, i, ja, i, ja, i, i no estic parlant del patrocinador principal perquè és el primer que està darrere nosaltres i, i, i gràcies a ell est, estem aquí, no? Mm. Ara, podríem cercar més patrocinadors privats si el patrocinador eh, oficial, diguem, eh, institucional, no estic parlant de l'Ajuntament, no estic parlant de Consell, sinó estem parlant de govern, eh, eh arribarien com, com haurien d'arribar. No? Mm. Bé, és una dificultat que ja coneixeu tots, no? Vull dir que en molts de moments, en moltes experiències, en altres esports, no? que això, eh, a vegades projectes que s'han intentat tirar endavant, que llavors han fracassat i han fracassat perquè hi ha molta gent també que ha posat molts de sous de la seva butxaca i que bueno, els hi ha representat més d'un problema eh, en el seu propi entorn familiar. Sí, no? al mateix temps un sempre vol parlar de, de qüestions tècniques, no? Jo m'agradaria parlar més de voleibol, <laughs> m'encantaria, sí. de veritat, eh, perquè crema molt, no?, de cada vegada que arribes un mitjà, de, sí, sigues diari, sigues la televisió, eh, arribem a aquest punt i, i me n'aprofit d'aquest moment per poder parlar. Per poder no? explicar-ho. De totes maneres sí que és cert que ara mateix et fem una pregunta sobre el futur i aquest futur en tu, en su club, en equip, en la Superliga, en su projecte que tingueu, és un interrogant absolut, no? un interrogant que no sabem si es tancarà, si no es tancarà. Record l'any passat una situació semblant, no? i mm. recorden en Javi és president, no? De 15 de juny o, els 30 de juny, fins aquí arribarem, no?, per saber exactament sí, cap on sí. afrontam eh, la temporada. Al final, la gent s'embarca, no?, però s'embarca sí. en dificultats i llavors qui ho pateix sou altres. No? I hacer la pregunta de que, Toni, tú piensas en un futuro seguir. Si es que no sabe ni si va a seguir el club, claro. ¿cómo va a seguir? Claro. Esperemos que se arregle y el buzo venga pronto. No, es, es, Toni Gino, enhorabona. Moltes gràcies. Enhorabona i que s'arregli i que, bueno, que les institucions compleixin i que les empreses, aquestes, algunes que guanyen milions i milions al cap de la temporada, eh, que n'hi ha alguna, mm. que, que intenti també arrimar una mica més. Val? Va. Ah, gràcies. Has donat una, una lliçó exemplar. Tenir-te aquí i parlar de la manera que parles, això és tot un privilegi per nosaltres. Sense cap dubte. Invítanos a cenar pronto. Toni, que te, te convidam a seguir participant en la tertúlia si vols. Parlarem ara una mica de futbol. Jo sé que, bueno, el de futbol ho segueixes a vegades, ah, no? Ah, jo m'agrada molt, eh? eh? Jo he estat futbolista també. Jo crec que, sense d'això, que alguns entrenadors de futbol també haurien d'aprendre la humilitat. No, haurien d'aprendre... De, futbol, de bàsquet, de, tot. de handball... Eh? De, de, de espera, tot. espera un moment, que nos vamos a cambiar ahora el chip. tot. Eh, empieza a preguntar, jefe. Bueno, a veure, eh, et sorprèn, Toni, que la penya estigui classificada o no, post-playoff? No, Com eh, altres, no? S'han no, classificat. La veritat que, que la penya ja venia fent-ho molt bé, no? Al, eh, sí. Eh, al llarg de tots anys. Dubtava el seu entrenador, eh? eh? Dubtava. Duia 45 punts de diferència. Sou amics, no? tu i, i, i en Mario Armatxea? Els coneixeu? No, ens coneixem, hem parlat dos o tres voltes, però no. De, mm -hmm. de, de, així com a entrenador ens hem trobat a diversos eh, conec una mica més el seu preparador físic. Eh, Vicent Egea. Sí, Vicent Egea. Eh, a otro, a otro que hay que hacerle una calle. O millor ha ser fins i tot alumne teu, no, Vicent? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no però bueno, ens coneixem bastant i... Molt bé, eh, Bueno, de dar l'enhorabona a la penya i quasi l'enhorabona a la Formentera, perquè en aquestes altures queden quatre partits i em pareix que el de Sergio, no? que està a 9 punts de cinquè, per tant, això ja està fet, home, això ja està fet. Tendrem per segona temporada consecutiva en els eh, dos eh, dos representants pitiusos no? dins del play-off Sens i amb moltes possibilitats també d'intentar-ho fer-ho bé i d'aconseguir un èxit. Jo, jo estic sorprendidíssim. De Primero me alegro mucho porque por fin mi peña está en playoff. Yo creo que esa peña en Wine de toca puya. Está. Pero esa peña del Formentera. Está, ¿eh? dos, está en playoff. Està, que yo no me lo creo. en el Mallorca. Primer jo, equip que no vagi a segona B. Eh? Jo, eh, jo te digo que I mi penya... I què passa amb, el que va primer, amb tots aquests problemes que això sempre afecta. Mi penya está en playoff que yo ya estoy feliz, porque la marinera del que llevamos del playoff. Y ahora, ayer escuché a Mauriño Junior de Santulalia, a, mi amigo Mario Machea, y hace unas declaraciones que yo de aquí lo quiero felicitar. Te lo juro por mi madre, lo quiero felicitar. A mí me vuelve un machea loco leyendo los periódicos y escuchándolo. Me vuelve loco, te lo digo de verdad. Ahora lo veré a las 8, que voy a verlo, le voy a dar un abrazo, pero me vuelve loco. Es que no sé ni. ni, ¿qué, ha pasado? Porque es que estamos en el playoff. Y ahora me dice que el de cada segundo ya, mira, desde aquí voy a ser muy breve. Mario, de corazón, ya estamos en playoff. Tiene jugadores muy justitos. Dale descanso a los jugadores. Baño y masaje. cuando juguemos el playoff. masaje hasta playoff. Perdona, nada, de Aquí, y, el partido San Rafael, el partido San Rafael, comida de hermandad, pero de las grande comida Yo digo desde aquí, te lo juro. Que, le dé descanso. A que, mi llegue desde, que llegue desde Santulalia hasta San Rafael. y que, que, pasemos todos por ahí. Que llegue desde Socios, colaboradores, todos por ahí a comer y. y porque se, esto voy a oye, lo voy a arreglar yo ya. Se ayuda, se ayuda en, Mallorca. mi pandito hasta será que le dé descanso, que juegue con juveniles, con seis muebles López, que me da igual. Porque como siga con este equipo, para jugar playoff va a tener que llevar botellas de oxígeno. Los jugadores no aguantarán, <laughs> según él. Entonces de aquí es el momento para meter chavales que ya está clasificado. Y de aquí a Formentera Chapó y a San Rafael decirle mm, que el año el, lunes estará aquí Vicente y creo que va el domingo que viene con las chicas del San Rafael a jugar, porque no puede llevar jugadores. Está, está más cortito que la San Rafael. Més opinions de, de la clasificación de la Peña. La Peña espectacular, el campeonato que ha hecho. Y, hombre, ya que yo creo que tiene que aprovechar, yo creo que si Mario no está escuchando, tiene que, que recuperar, tiene que recuperar a todos. A todo, que le dé a todo, baño y masaje. De todas maneras, ahora se tiene su opinión también de Tolo y de Juanito, pero <clears throat> yo. Eh, que està molt bé, eh, el que planteja Sergi, i tu sí, supos que com a tècnic ets, eh, deus ser molt conscient del que dius. Però en qualsevol cas... Que l'any passat llegó eh, justo el, el equipo. Ja, però un equip que de repente eh, li facis una aturada, eh, no segueixin amb un cert ritme i tenc que llavors disputar un ple, jo no sé fins quin punt ah, no. això és positiu o no. Eh, que però com ja vagi descansant classific... algun jugador i tal, no, no, no, millor sí, no? Però, però els jugadors també han de... Una aturada no sé si és pero, del tot positiva. Però un moment, eh? que el, eh, la, penya està no no clasificada. Yo simplemente lo dic. Eh? Un sí. la penya està classificada ja? Mario dice que lleva, el equipo está súper cansadísimo. Pues entonces desde aquí, como ya estamos clasificados, que le dé descanso a los chavales y que meta a los que no han jugado mucho. Y si quedamos tercero o cuarto, ya está. Yo estoy preguntando si eso es positivo o no. No, no, no, no. Eh, eso es positivo y negativo. Siempre cuando tenemos a un tremendo gestor que ha gestionado el equipo estando en situaciones, eh, jugando lunes, miércoles con poco descanso, pero pues igual, eh, yo creo que que hay veces que, el entrenador tiene que ser un psicólogo increíble y entrenar poco y, saber manejar esas situaciones y recuperar a la gente. Yo creo que si lo lleva bien y se, le, comenta a la gente, yo creo que... Y más teniendo la eh, experiencia del año pasado, que llegaron muy justo, dicho por él y por lo que vimos, yo creo que, que, lo debe hacer, bajo mi punto de vista. Eh, creo que que tiene que tomar nota en cuanto a, a tener a la gente fresquita y con, y con ese y con esa tener a todos ahí enchufados. Eh, eh, Dolo, és... preguntat No, espera, espera. No, jo, jo, una, jo no. penso que, o pens, que és qui gestiona el club, o en aquest cas els jugadors, és l'entrenador. L'entrenador és que viu dia a dia amb els jugadors. Ells saps si estan cansats, si no estan cansats, si ha de fer canvis o no ha de fer canvis. Nosaltres ho veiem des de fora. Les opinions que puguen dar són gratis. O sigui que és qui realment ha de manejar aquesta situació és l'entrenador. Te puedo hacer una pregunta. I Yo dos, llevo y años a tu lado y al lado del maestro. Y bueno, del jefe ni te comento. Te digo futbolísticamente, si mi peña ya está clasificada y Mario ha hecho un temporadón, que me quito el sombrero con IVA, como ya estamos seguros en el playoff y él dice que el equipo está muy cansado, que llegamos muy cansados, tú como entrenador que llevas muchos años, ¿darías descanso a los 4 o 5? ¿Darías descanso para jugar playoff en condiciones? Mm, es mi pregunta. Eso visto por nosotros es de una manera, visto por él es otra. Mario es un ganador y Mario quiere ganarlo todo, lo conozco perfectamente. ¿Y yo? Y entonces él decidirá qué es lo que, lo que pudiéramos hacer tú o yo <clears throat> es una cosa, pero, pero lo que puede hacer él es otra. Però ara, a dia d'avui prevalece... Perdó, eh, jo una nit escoltant un, un programa de ràdio, que no diré quin, hi eh, ha dos metges que parlen de, de temes deportius i un d'ells va dir que, que s'entrena massa, que, que la gent s'ha de recuperar, que la gent no descansa, que es fa un, sort, un, un, un, un esforç terrible i que no, arriba, no arriben a recuperar. Que això d'entrenar en el ritme que s'entrena eh, és demencial i que els entrenadors ho tindrien que tenir en compte. I llavors, doncs, bueno, doncs una altra cosa, i és que mm, si parlam de, deportivament i parlam de que hauries de jugar en subreserves i tot això, això no és parlar de deport, o sigui, això no és parlar de, o sigui, tu, no, nosaltres no podem dir eh, aquestes coses, de que la penya dugui els, els quatre juvenils perquè els altres guanyin. Home, eh, és trist no? que, el, que el Sant Rafael estigui en aquesta situació. I, bueno, i jo supos que ja eh, cada, cada jugador, cada jugador ja et mentalitzes de que no vas a fer el mateix esforç que si jugassis si jugassis a, eh, eh, la promoció, diguéssim. O sigui, tu ja no surts en el camp... Predi... Ja, s'ha complit l'objectiu... Ja no, ja no surts en el camp predispost a, a, a, a, estar, a estar en tensió per poder guanyar el partit. Vol dir que això, eh, això sí que és normal. No, però el, que maestro... no és normal el que no és normal és que diguem que s'ha de deixar guanyar. Això no, no, però, maestro, no és deportiu, això no, és, no, no, no, no, no va en, en les regles de joc. Però, no? maestro, mi pregunta que tu lo dices perfecto. yo, el colectivo de la Peña, hay jugadores que juegan más que otros. Y el que no juega ahora se tendrá que ganar estos minutos de esfuerzo de todo el año. Y no se va a dejar perder. Yo lo que sí, desde aquí digo una cosa. Si el San Rafael depende de los puntos de la Peña para salvarse, que vaya la Peña con Alevine. Mira lo que te digo, porque la peña está en eh, peligro. cuidado. Eso no dejase perder. No, cuidado. Lo, que, eso no lo que te quiero decir, yo te voy yo te que ojalá al San Rafael es quedi. Això és sameu meva màxima, o sigui, això, això no diré que no. El que nosaltres no ens podem pronunciar, de la manera que ens pronunciàvem, de dir el San, el, a la penya que hi vagin sus alevins, vins, sus juvenils, en sus el que siga, no, perquè no, això veure, no es parlar deportivament. Que no, no podem parlar no, No podem parlar que el que he dit jo, de que el, el jugador, tu, ni l'altre, ni l'altre, faran el mateix esforç si estem classificats com si no estem. Claro que no, ni nadie. Juanito, pero ya tiene un montón de lesiones eh, eh, que han estado con 14. Es, decir, darle minuto a la gente y prepararla para tenerla. Yo no estoy diciendo que vaya con Alevín, es, que la tenga preparada. Eh, la, gente tiene que estar enchufada. No sabe lo que te puede pasar. Así es que cada día pero yo, por ejemplo, Pero, Juanito, yo, por ejemplo, el año pasado la Peña Deportiva estaba, estaba clasificada. Y, y, el San Rafael estaba a un nivel increíble que estaba a punto hasta meterse ahí. Yo vi un partido que, que, que parecía que se estaba jugando la Peña la vida, si ya la Peña estaba clasificada. Si, ¿qué, ¿Qué te va a dar esos tres puntos? Bueno, però si jo què te, te va dar esos jo, tres jo, puntos? Jo, jo t'entenc el que vols dir. Pues, pues, ja el que et vull dir manito. és que en altres però tu no, no et pots, no, no, tu no, no et pots favor. pronunciar dient que la penya vagi allí a perdre el partit perquè això eso no es correcto no, pero, no, si, no pero ¿quién lo dicho? está correctísimo tus palabras, yo digo que si yo soy suplente de la Peña y puedo jugar estos cuatro partidos pero claro, a Pando, tengo el mismo derecho de jugar que Pando y no me voy a dejar está perder. Claríssim. Es darle un mérito está a los chicos que entrenado Eso para que los titulares en el playoff estén fuertes. Bueno, que conocemos, eh, que Mario es ganador y i sabrá lo que tiene que, hacer. fer. Que ens queden molt pocs minuts, hauríem de una mica Bueno, una situació que ja és lamentable, no? El que està passant amb els arbitratges del Sant Rafel, dins passat ja en parlàvem, parlàvem de, bueno, pues, de que, no sé, si, si comptam o no comptam, eh, eh, si és col·lectiu o els àrbits tenen en compte o no tenen en compte jo, jo només voldria fer una puntualització, ja no, ja, ja, ja, ja, no, ja, no, greu, no? ja no val més. Sí, home, sí, tot, No, vull dir que jo crec que, que el col·lectiu dels àrbits, entre ells, entre tots els col·lectius s'apoyen. I s'apoyen, s'apoyen, perquè, clar, es, es senten dèbils, o sigui, és periós, un tio que surt a mig d'escam i, i està... és dèbil, és dèbil, perquè eh, no ho pot fer prou bé, indudablement, no et vull dir que tot el que li està passant al Sant Rafel, el que no, el que eh, està clar, que cada equip, cada equip que parla dels arbitratges, i parla de que han perdut el partit i han perdut les lligues per mort dels arbitratges, ja, això no surt bé. No surt bé. No surt bé. Hi ha que ser més, més eh, diplomàtics amb els àrbits. Ja, I... tu vols dir que si hi ha un mal arbitratge i tothom... Home, si tu dius, els àrbits que ens ha fotut el partit i ens ja. han tornat a fotre i no volen que hi siguem i ens han fotut i no hi sirem i no Home, eh... De todas formas, pase lo que pase este año, no sé en si... el último partido de liga analizaremos lo que ha pasado en San Rafael, culpa de Vicente, culpa de la plantilla, culpa de la directiva, culpa del pueblo, culpa del presidente anterior, no, no. porque San Rafael no, no, necesita sí, no, no, una actitud i ojalá no, se salve no, no, en el último partit. No, no, sí pot ser que, que a, a través los arbitratges perdis partits, claro que sí i a través d'arbitratges que han sido mals arbitratges i que perds partidos, partits, que sí. Sergio, Un minuto solo. Yo, eh, yo estuve viendo el partido ayer, estaba ahí informando a, la Lavi. Espectacular la primera parte que da San Rafael, pero espectacular. Por ¿eh? 2-0. No, no, pero 2-0, larguero para 3-0, espectacular. Pero cuando tú ya estás a falta de cuatro partidos y estás pendiente de los arbitrajes, va a ser complicado. Pero sigo pensando que faltando los cuatro partidos, tiene dos partidos en casa, uno fuera Ciudadela y otro aquí con la Peña Deportiva. Y yo creo que San Rafael se, se salva los tres puntos de bueno, Santulalia... de ahí, eh, eh dos expulsados, entrenador expulsat, dir, un de un gol en el darrer instante... Eso es un escándalo. Un, escándalo. Todos conocemos a Vicente. Un escándalo a la vez de un escándalo, evidentemente por mucho, yo soy también jugador, por mucho que desde afuera lo veamos que tienen que aguantar los jugadores, ya llega al momento que pica. Todos conocemos a Vicente, para terminar, y Vicente, mm. cuando ha perdido y ha hecho su, trabajo mal, en los medios ha dicho la culpa es mía, como entrenador. Y ahora te digo yo a ti que no es normal que San Rafael se quede 30 minutos con nueve jugadores. Ah. eh, Tolo, gracias. Gracias Sergio. gracias Juanito. gracias que gracias Toni Gino. Mira un argentí com parles. Sí, això sí que... Això sí que... Això sí que... Eh? Això sí que és eh? un No, no, això sí que és un exemple. Un moment, un moment. Això és un exemple, eh, això és un exemple. Que jo parlo i Vicenç... Un exemple. I, dilluns que ve parlaré i Vicenç. Tendrías que avalar-lo con el tiempo que estàs aquí. Ja té, fins una altra i gràcies.